Duela boste urte Martin Luther fraileak, Elizaren lehatze eta geiegikeriak salatu zituen, larogaita goita ma bost tesia afitsatuz bere Elizako ateetan. Begi kliska egindiete, historiari beraz gaur egongo protestanteek afitsak egoitza ezberdinetan ezagiz, elkarte zahar etxe Eliza edo etxe Elizetan duztuki ipar euskalegian, ama bost bat etxe Eliza atzemanak izan dira, baina zuzen Nadia elisa protestanteko Il existe un système qu'on appelle les églises de maison. Et on a répertorié plus de 15 églises de maison euh, sur le Pays Basque. C'est-à-dire que les protestants euh, célèbrent leur culte, euh, pas forcément dans une église, peu importe, donc dans une maison. L'action sociale, la distribution alimentaire de l'Assemblée de Dieu à, Bayonne, la défense des droits des immigrés avec la CIMAD, qui est une association fondée par des protestants, la CAT, qui est euh, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, puis euh, le scoutisme protestant. Protestanteen diskrezioa azpimarratu Nadia Benestok, baina haien implikazio azkarra gizartean. Les protestants sont parfois euh, pas très présents dans, au culte dominical, mais sont souvent très engagés dans l'action sociale. L'un de nos principes, c'est l'action plus que la contemplation. Eta larogeita mabost afitsak urte arte plantan egonen